حکم قاشاق انسان افغانی ها چیز حرام هست قاشاق انسان حرام هست این روشی که شروع شده این بدتری کاری ها شروع کردن 20 تا 30 تا داخل یک پیرو سوار میکنن میبرن و پول هنگفتی هم میگیرن نه آب میدن نه غذا میدن مثل از حیوان بدتر با اونا برخورد میکنن بدترین گناه همین است گناه بسیار بزرگی هست، داره پول میده برای اجارهش وقتی پول میده دوباره چنین کاری کردن کار نادرستی هست 20 نفر سوار یک پژو وقت تصادف میکنه خدا نخواسته چهار پنج تا کشته بشه حالا فراری هست نه دیگه میده نه چی قردوری خب میکنه شکایت میکنه صحبت کنی چون من اینجا کار دارم و تو بیگانه هستی این بدترین اخاذی و گناه بزرگی است هار نکنی بدترین بدترین گناهان کنی خدا نخواسته کسی ماشین جهل کفه نوسین رو شی آی کا کا دیگرا تا یک پیجوی 20 نفر سوار کنی yo'l qani deyishdi yakkalar parmazangiga go'sht man پیش تصادف کرده هفت فجر افغانی وفات کرده چون کنه ما برای هر نفر دو ماه روزه به کفاره و دی هر نفر بالای 160 میلیون تومنه چند ما بالای میلیارد بده چون من شب شام ریگو ما بوتی چرا جنایت کرده برای خون مردم برای پول برای مردم لا حول و قوه الا بالله چون کار حرامیه این پول حلال نهیم